Nadia silver, silver. Silva. Dragi slušatelji, Davor Pejić je s vama, a sa mnom su dva zanimljiva gosta, Dalen Belić i Helena Valjak. Oni su studenti germanistike, druga godina na sveučilištu u Rijeci i s nama su večeras jer smo održali kao Radio Sova jedno predavanje na njihovom fakultetu, malih ih upoznali sa radom u medijima, sa radijom, pa su došli podijeliti svoje iskustva. Dobro večer. Pa dobro večer. Znači, u sklopu tog jednog kolegija na drugoj godini, četvrti semestar, lektorske vježbe iz njemačkog jezika, mi kao završni rad trebamo predati radijsku emisiju od 30 minuta koju onda promoviramo, na njemačkom naravno, jer ne bi imalo smisla da je na hrvatskom, i onda to promoviramo slobodnim radijima u Austriji ili Njemačkoj u biti. Šta više, šta više radija promoviramo, to, to bolje. Helena, ajde kad smo već kod njemačkog, daj nam se predstavi na njemačkom. Uh, ich heiße Helena, i, I, to je sve, to znam ja reći. Ti ipak studiraš njemački. Pa ti bi trebao, još nešto, još nešto. Uh... Mein Vorname ist... Uh... <laughs> mein Vorname ist Valja. Ich, ich studira in Rijeka. <laughs> bravo, bravo, dobro si, evo, bolje nego ja u svakom slučaju. E, ekipa, zašto njemački? Želite trbuhom za kruhom u Njemačku i Austriju ili vam je lijep kao jezik? Pa, ja sam uvijek voljela jezike, pa onda studiram i engleski i njemački. Još ko mala sam se zanimala za te serije i filmove na njemačkom i engleskom. Kobra 11 i to. <laughs> da. Dobro. No dobro, svi smo imali satelitske televizije, onda još, pa to se gledali su se njemački crtići, ono, Spongebob, Švankov i tako da, slične gluposti, onda se više preko toga naučilo njemački nego nego u srednjoj školi. Helena, dakle, ti si glumila prije svog trenutnog zvanja profesorice njemačkoj ili tako. A pa to je, si glumila? To je bilo više amaterska gluma kod nas kod, kod nas kod kuće u Zagorju. I što si glumila? Većinom glumimo komedije, pa onda napravimo neke satire s e, života. Jednom smo napravili Romeo i Juliju na zagorski način, pa je naravno na kraju Romeo umro od alkohola. <laughs> Kako to ide u Zagorju? Dobro. da e, li jesi ti glumio? Ne, ne, nikad, nikad nije toliko privlačilo. Više, više literatura, tako. Napiše koju kratku priču tu i tamo, tu i tamo i pošaljem i onda se nekom čak i sviđa pa i objave. A poeziju? poeziju ne baš, ne, ne ide. Ne ide. A imaš neku možda dovoljno kratku da ju se sjećaš na pamet pa ne možeš A ne, ne, to bude ono, dvije, tri stranice, ali ko zna, možda bi se moglo riješiti A o čemu voliš pisati? Pa u biti su onako poprilično crda tematika, a iba jednu kako ide ovako nekog. Znači lika izbacio van iz kluba, metalac naravno u klubu, u klubu gdje se puštao narodnjaci i on si uspio nagurat kutiju cigareta praznu u usta čisto da si ono zaštiti zube, ali nije puno pomoglo, izgubio jedan zub i onda ništa, izvadi on tu kutiju van, uzme cigaretu, zapali i samo dođe neka ono prekrasna ženska isto alternativka, ono crvene kose, uske hlače, marte, sve super, prva liga, još ima majicu njegov najdraži bend i ono, ona mu nudi zub, kao ovaj gleda i nudi mu i 10 kuna. I onda ga ona pošte sprda da je ona zubić vila i da ono u više u mjesec dana obilaženja po barova skupi više zuba, zubiju <laughs> nego ono godinu dana u vrtiću. Pa onda se razvija dalje priča. Ajde, zanimljivo. Evo, e, pozivam te da nam jednom dođeš sa pričom, da, da, da ju cijelu ispričamo. To bi bilo lijepo. Znači, voliš pisati ovakvu metal tematiku? Pa, pa to je ta jedna metal, ono, pa to sad i u biti objavljena je na Peru, na onom, kao tom najstarijem mhm. festivalu za takav stil muzike. Pa ono, mislio sam i bilo fora tako, ukomponirati nešto unutra ima i spominju se i pjesme i tekstovi pjesama. Pjesma se, mislim, priča se zove Šubi dubi sad kako ono, Šubi dubi dubi sad bole zubi, <laughs> ono od zagrebačkih mališana, Aha. ima i spominje se i Severina, Rozga, a ima i metala. <laughs> <laughs> ima i metala A kad završiš njemački, hoćeš pisati na njemačkom? Pa, ili... dalo bi se možda to i prevesti onda dalje, isto slat. Zašto njemački? Zašto njemački? Pa ja sam iz Istre, tamo je ono turizam primarna grana, i onda njemački i engleski jako lijepo izgleda na životopisu. A talijanski? Talijanski učio sam se od četvrtog do osmog osnovne i nije ostalo ništa i, i, ostalo dosta sam od toga. <laughs> Tako nešto i ja. <laughs> Hvala što ste gostovali e, na Radio Sovi. Ono što još trebamo od vas je jedna glazbena želja i ovo će biti izuzetno zanimljivo <laughs> vidjeti oko koje pjesme ćete se dogovoriti. More čaj trubilo, pa me da. Šta ćemo, ali morate se zajednički dogovoriti oko jedne pjesme. Dobro, je. Dobri su. Masu dobri. <laughs> Ajde vjerovat Dobro, slušamo čaj trubilo, po metra crijeva <laughs> i nakon toga se vraćamo ponovno u studiju. S nama više neće biti Dalen Belić ni Helena Valjak, nego drugih dvoje studenta germanistike. Sama, sama, sama, sama. Čaje Trubilo je od Trubio svoje. S nama su druge tri studentice germanistike, Ana Šuran, Ines Ivančić i Doris Žeger. Cure, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. ono što je vama svima trima zajedničko, osim njemačkog, je da niste iz Rijeke. Jel' tako? Znači imamo je, Pulu u kući, Slavonski brod i Karlovac. Da. Koje je najljepše od ta tri grada? <laughs> Pula. Pula, vjerojatno. <laughs> Sigurno. Opa, brzo ste se složili. niko ne brani svoje boje, nego kao Pula. <laughs> zašto? Pa zašto nije Slavonski brod lijep? E, nema more. Imamo samo Savu koja nije tako čista. Imate ogroman most. Mm, da, most ne znači puno spaja s nas s drugom državom, ali kudaj ne. <laughs> ne znam, ljepša je pula, ljepša je pula. A Karlovac, vi imate četiri rijeke. Da. I imate pjesmu o sebi. Ima, ali svake godine se te četiri rijeke izliju, tako da nije baš prelijepo. <laughs> Dobro, ti si u to doba godine u rijeci. Da. A sad moramo onda tebe, Ana, pitati zašto je Pula najljepša? Pa eto, baš kao što je Ines rekla, zbog mora, zbog turizma, zbog... Uh... Ok, to sve ima i umag. Ajmo dalje. Hmm. <laughs> što je to toliko specifično? To ima i rijeka. I rijeka ima more i turizma. Možda amfiteatar. To ima i Rim. Ne, Rim nema cijeli. <laughs> nema ni pula cijeli. <laughs> Amfiteatar, ajde, to vas izlači. Ali su mi dragi i Karlovac i Slavonski brod. Ines, šta ćemo s njemačkim? Um, dobro pitanje. <laughs> ima li potražnje za, za studentima njemačkog u Slavonskom brodu? Pa za studentima ne ba, mislim ne znam za studente još, ali za profesore da, poprilično da. Mhm, znači traži se da, mislim, što se tiče tečajeva, ove privatne škole stranih jezika su jako dobro rade u Slavoniji jer puno ljudi se naravno iz Slavonije seli za Njemačku <laughs> <laughs> i tak da puno profesora imaju čak svoje privatne škole i onda uz nastavu u javnoj školi rade no, privatno i da to se dosta dobro financira ali ne znam šta bi još moglo u Slavonskom brodu biti. Dobro, čujemo, čujemo često po medijima, iseljavaju se mladi, pogotovo iz Slavonije, i, ali ti živiš tamo, ti si od tamo, ti si od rođenja tamo i možeš neku usporediti u posljednjih recimo desetak, 15 godina, je li to baš tako ili nije, ili je gore nego što se priča ili bolje nego što se priča? Mrvica je bolje nego što se priča, ali nije daleko od tih priča. Mislim, moja generacija, na primjer, ja sam tri godine mlađa od svog brata, u njegovom bratu je već bilo po desetak učenika više u osnovnoj školi nego u moje, a dok je moja učiteljica koja mi je predavala od prvog do četvrtog, nakon moje generacije dobila razred sa onak 12 učenika. A možda su samo ljeni, ne žele u školu? Doma se, doma se ne vjerujem baš, <laughs> ne vjerujem baš u 2018. znači, ipak ima iseljavanja vidno. Ima, da, mislim, znam puno svojih prijateljica koje su sa cijelom svojom obitelji otišli I? za Njemačku. Hoćeš i ti za njima? Ne, nadam se da ne. Ti ćeš u Austriju, nećeš u Njemačku? Pa možda čak i da, ali u Njemačku ne. Pula, Ana, pa sam se htjela nadovezati na Ines. Ti ćeš u Italiju. Ne, mene je obrnuto, mi smo došli iz Njemačke u Pulu. <laughs> Mislim, Zašto ti onda studiraš njemački? Ako pa već pa jer ga već znam, pa onda to idem <laughs> linija manjeg otvora. <laughs> mrzim takve studente. to, su, to su oni studenti, <laughs> znaš, i ti se mučiš se doma, da, učiš, trebaš cijelu noć i jedva izvučeš neku dvojku i onda dođe tako neki ono kao sve sturika. Da, da. još pa ona je priča kako ništa ne zna. <laughs> dobro, dobro, ok. Sad ćemo te malo mrziti. <laughs> Šalimo se, naravno, nećemo te mrziti. Cure, hvala vam lijepo što ste došli, gostovali kod nas. Nadam se da vas nisam puno izgnjavio. Znam da ste bile <laughs> e, onako malo u panici bili, ne bili ušle sa mnom u studio. Bili su to s nama Ana Šuran, Ines Ivančić i Doris Žeger sa Germanistike u Rijeci e, i evo vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala. A dragi slušatelji, mi dalje nastavljamo s programom Radio Sove. Nadia Silva, Silva, Silva.